baju tora ibikopo byanyu mugende gukinira hariya ngaha ngira ndahakubure ehe wa mustoha rafayeli ibyo arimwo nani hegaye cyangwa tugende ibana ah. landri tinakubwiye kuva kera hose ko ntagenda oya dusohoke ibana reka kugirisha ibintu byinshi basi aho yanda kugurira basi akaburoshete ndazi ko abakobwa b'ubu muri bikarnivore nanze eh? naho wambwira ko ngurira umukeke eh. sinshobora kuza ah, kubera iki eh? ariko oranje undazi ikijisho hamuka cimyimyoza nca nahuriye Lawanje eh? mwe na Maeva murabicanye nze nsubire kubumviriza Kwera cyumva mwivugana agira ngo nibindi bintu bya hataru Ayavugisha kuri biratesa None kiramenye None washaka ngo bigende gute eh mm. none ibintu biri seri bisaba ko mbanza kureka gucatinga kandi kajya urafata ibintu binyego kandi aba ari ibintu by'ubuzima ego base ndahebye mbwiye hm. none kutambwiye warabutse cyangwa wararonse mm, sinahuye hm. vuga ibikigigi none nawe bukide n'ufise kati eh, none inzu ntiyarishwe hm. gusa nyene jewe ibintu ntibiratungana urundindira gato none norindira gushika ryari ko ari nawe wiyemereye ko ugiye kuyazana hamwe muri koperative nari nateguye kuyakura mm. ubu ho barananyirukanye mm. hari n’undi naguranye yaranyimye mm. nyingirene basha kora ibishoboka byose uyazane kugira bose ntambambe n'ukuri oya bosi eh. bosi waye ati bosi waye eh, none aya mahera ndandaza ndungika muri telefone ni rwanje kati none ivyo vy'amahera urungika eh. muri telefone bizanya kugira bidufashe iki reka shaka cya kuba wigirisha eh. none arya amahera n'abaye ndakuriha nayakuye sinayakuye muri eh. aya nyene ndungika mm. eh. mbwa nawe cureka gukara nk'uko umva noreka gukara gutekana nanje ndikonita mu mutego ubaza ko bamenya ko nakoze mu mahera yiwe ko tonkarira oya shatekana ntavyazomenya nukuri igiye hmm. uwo bimubwiye yoba jewe nanje hmm. nta wenzi basha jewe kabisa ndabona bizongora kubana neza ibintu oya gigi nagomba ndakubwira ko ibintu byo kubura amahera hmm. ari rya mbere binshikiye kandi nakubwiye ni kubera muri koperative banyirukanye nurungira ngo bakwirukanye baguhora ubusakatse ah. gusa nyene wera uko bigenza uzana amahera y'abandi nukuri nyihanganira gato nako nari ndagira nanjye. none ndana yizo kwihanganira kate none gigugira ntitwari eh. nyamba twabuze agacupa kukurenza ko gusa eh, kate bureka gufyina kandi ukuze eh. none ndwisi yawe gutanga hasi ndabizi mugana kubwiye ko atamera ndaronka we usuma nzo kurihira rimwe aho uzobona ndayaguyeko basha je ndabona kweri bizongora kubana nawe ibintu bimeze uko oya erega nanjye nakubwiye ko ndayakura mu mutaye wabandi kaje giga ivyansi ubu mugabo hanyuma bizokunda jewe biragoye ko duhuza oya none bibaza ko ari ugufyina eh. rero ni ukubura nanje sinashaka ko ibyo bintu bimbako hmm. ntaco mvuze gusa umenye kuri kugirira nabi jewe nawe kate kuko ibintu nk'ibi ntawo bisabirako Simyagusa iryo tara niryamire yo ariko nuko ubuzima bw'imugwiza busigaye bugoye je bisigaye bindengera ahubwo ntarose icyo nahana rimwe na rimwe ko tuburaye emwe nuko mugabo twebwe ahanini mm. byavuye kuri dawe mm, mm, yagiye aragira ibivi byose twahora turima aca ariyomokera n'uwundi mugore yo ni ingorane kwe ni ukuvuga ko usigaranye na mama wawe gusa hmm. kubwira nze nkuru umuryango wacu mu bukene buraho n'ukuri maze nyine bimbabaza inzigo nshuti ibyo babyita ishyaka na jewe n'ibyo mfise jewe inzigo ndayifitiye dawe soba nashaka nze ndondera akazi hmm. nze nkure mu bukene umuryango kubwira azaboneka ataco twabaye oya sha n'iryo n'ishaka hmm. sha nitwumvikana mhm. uzoshika ku cyo wipfuza ndakurahiye yo bibi hmm. atari wewe wanze jewe ndonze uwo tuja inama eh. yo kwiteza imbere eh. oya sinovyanka kweri urazingane eh, muri famiye tugeze habigashe ehe rero ku magara yacu mm. n'umwumvikano wacu eh, eh. reka ndagasome nagaheruka kera ko wambwiye ko ntokwitinya mm. ya aka kaba nubona ko bakita tuyage amahera nta kibazo jewe sha inyama eh. sinkizikunda mm. kuko ndazirya iminsi yose byopfuma nawe sha twinyama iwacu n'umugani wa mukobwa n'umugani mm. mm. hari umuhungu azotsa ahora mpa birya bata nzoya gufatira washaka nawe uzoba watonze eh. Ah, kuko jewe mm. ndirinda gusamara mu ishuri nawe urabitse yego ndabitse urazi rero ikindi mm. burya jyewe sindonka n'umwanya wo kwiga none urazi ko twicarana hafi burya muri interogasiyo ntiwokorera kuri kopi zibiri nshya mm. eh. ndabyumva nka neza subiramo twumva ntibyumva nta mwanya mvise wo kwiga wowe mm. oh, ufata impapuro zibiri mm. rumwe rwawe n'urundi ukanyandikako ndazi ko unyarutse avura mbega vivi eko eh. sawa basi ibyo ndabyumva none we waho utiga canke usiba ku ishuri uri mu biki reka sha jewe nakubwiye ko ari jewe ntunze umuryango mba ndi mu tuwafere tumwe udufaranga dukinya Ah, biraboneka kubona kure kure mugabo ndafise amakenga ntubona ko tuzohava dufatwa gavive oh, hagize umuprofu araba inyandiko nawe reka shareka urabye mm. ukuntu abantu biruka n'ibitunga umuryango mm. hari umuprofu yota umwanya wiwe ngo ariko arasesangura impapuro araba inyandiko muri iki gice turumva ko katya bisa n'ibyamunaniye kuriha inzu na rasiyo kuko uko yaziga azoronka amahera abicije mu kwidandaza siko ko biragenda ubukene buramurembeje mu gihe abo yateye akagere bo muri ineza kope ubu ibyaba ari yororo kuko biguma bitera imbere aha tukibutsa urwaruka ko gukorera hamwe mu mashyirahamwe yo kwiteza imbere biri mu nzira irama yo kwisonura mu butunzi mbe none katiya ibyo arimwo azoteba abone ko yihenze mushaka kumenya byinshi kuri ibyo bandanya mukurikira igikino agashishakane abifuza kubaza cyangwa guterera ibyiyumviro mu kwandikira population media center